Ліхтарів тут не було, але над парком ярів місяць, і зорі блищали, як золоті цвяшки. Здавалося, чути, як порипує у небі великий віз. Внизу білів став, а лісопарк стояв німий і таємничий. Клава з решетовим пританцьовували попереду а позаду стукотіла палиця рубана і чулося його важке сопіння. А потім клава підхопила під одну руку Василя Васильовича, під другу Решетова. Голосно перемовляючись, вони пішли попереду і сховалися в пітьмі. Ірина теж хотіла піти швидше, оступилася зі стежки і, може, впала б але хтось підтримав її під руку. Вона оглянулася і побачила поруч себе іршу. Його очі блищали в місячному сяєві. Вони чомусь були печальні. Зустрілися поглядами і не відсахнулися. Ірина усміхнулася, і та усмішка мала означати, що Ось який гарний, обсипаний зоряним пилом вечір. І які всі хороші, і як добре жити на світі. Але насправді вона означала щось інше. В цю мить Ірина відчула, що все перемінилося, не змінилося нічого, і змінилося все, що їх із Сергієм щось об'єднує якась потаємна думка чи мрія. Ні, навіть не думка і мрія, а якесь відчуття, що усмішка на її губах. Його, що це одна усмішка, як і тепло, що пробігає від його пальців на її руку, воно вже не зникне, залишиться в ній назавжди. Її пройняв дрож. Вона швиденько вивільнила руку. Спочатку рванулася вперед, а тоді зійшла зі стежки і пішла поруч рубана. Тищенко повернув праворуч на стежку через лісопарк. Біля невеликого ярка всі зупинилися. Василь Васильович щось голосно сказав. Хтось із жінок засміявся. Він отступив праворуч і одв'язав від дерева палицю на товстій довгій дротині. То була парубоцька гойдалка. Ірина не раз бачила, як на ній гойдалися хлопці та дівчата. Василь Васильович сів на палицю. Десь високо вгорі в темряві щось заскрипіло, він поїхав у ніч, у чорні нетрі лісу. Ірині чомусь стиснулося серце, їй здалося, що Василь відлетів від неї назовсім. Але за мить він повернувся, скочив на землю. Чоловіки навперебій кинулися до гойдалки. Тищенко підбурив покататися навіть жінок. Він сміявся щиро, і його голосний, трохи грубуватий сміх полохав у парку поснулих птахів. Він перехоплював гойдалку, і жінки верещали, відбивалися від нього. Ірина трохи сердилася, але теж сміялася. Вона найбільше любила у Василеві оце хлоп'ятство, шаління, оцей його сміх. Сергій не гойдався. Казалося ще з півгодини. Гойдалася навіть Клава та Ірина. Це було неймовірно страшно. Прохкий подив вітру і чорна стіна, що летить на тебе. І вже потім пішли до трамвайної зупинки гості ледве встигли на останній трамвай. Мабуть, він таки застудився у Тищенків, коли розгарячили і виходив на балкон.